Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mendengarkan lebih lanjut muhadharah dari Syekh, maka saya ingin memberikan sedikit pendahuluan sebagai perkenalan antara seorang bapa dengan anak. Perkenalan antara ulama dengan umat. Ya, perkenalan antara pendidik dengan anak didik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai keberkahan. Yang pertama, Syekhuna Al-Ustaz Dr. Wasiullah Muhammad Abbas Habibullah Ta'ala Adalah salah seorang Ulama Di antara ulama yang sedikit Yang menggeluti Bidang Dari cabang-cabang ilmu Islam Yang paling sulit Yaitu ilmu Hadis Riwayatan wa nirayatan Karena itu Syekh Al-Albani rahimahullah pun memuji beliau sebagai pewaris salaf kepada lanjutnya. Yang kedua, beliau juga termasuk ulama yang sedikit yang mengumpulkan antara ilmu dan amal, antara ilmu dan dakwah, antara ilmu dan akhlak yang mulia. Dan ini sangat penting baik kita semuanya untuk dijadikan contoh dan teladan bukan sekedar yang diinginkan hebatnya ceramah hebatnya muhadharah tapi yang lebih dibutuhkan adalah bagaimana ilmu itu menjadi amalan ya beliau menghabiskan umur sampai sekarang harusnya sudah uzur tapi karena kecintaan kepada kaum muslimin, khususnya para pemuda, kecintaan kepada dakwah ini, maka beliau pun mau bersafar yang jauh, yang mengunjungi kita semuanya untuk memberikan ilmu, memberikan pendidikan, memberikan nasihat demi kebaikan kaum muslimin. Kemudian yang berikutnya sebelum yang terakhir bahwa ya beliau sebagaimana sebagian kalian maklumi sudah beberapa kali ke Indonesia. Dan ini menunjukkan kecintaan beliau kepada dakwah di Indonesia. Kemudian terakhir bahwa beliau bukan orang Arab. Jadi aslinya beliau adalah orang India. Tapi Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang dia kehendaki. Yu'ti mayyasha. Maka beliau kemudian justru mengajari orang Arab di negeri orang Arab. Jadi beliau mengajar di Masjidil Haram dengan dua bahasa bahasa Arab dan bahasa Urdu dan beliau juga mengajar di Universitas Ummul Qura di pasca sarjana S2 dan S3 kali itu memberikan semangat kepada kita semuanya karena kita ini juga bukan orang Arab ya bahwa dengan ilmu ya benar janji Allah Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu bukan mengangkat dengan nasab keturunan negeri dan sebagainya tapi dengan ilmu dan amal nah kemudian tadi saya memulai dengan pujian kepada Allah dan beliau mengucapkan syukur khususnya atas kehadiran ikhwah-ikhwah sekalian para pemuda di tempat ini بعد شكر الله أشكر الإخوة والأخوات الذين جاءوا ليستمعوا الذكر والنصيحة إن شاء الله وما نريد إلا أن نلقي بعض الكلمات كلمات النصيحة وأنا مسرور جدا بهؤلاء الشباب الحمد لله الذين ملوا بيتا من بيوت الله تفضلوا Nah, jadi beliau bersyukur kepada Allah atas kehadiran ikhwan dan akhwat sekalian memenuhi rumah-rumah Allah. Kalian tidaklah datang kecuali karena kecintaan dan keinginan untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Dan kata Syekh kami hadir di sini hanyalah sedikit memberikan nasihat, tawjihat, petunjuk mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. ثم نبشركم بما بشر النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عنده Kemudian kami gembirakan kalian sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembirakan sahabat-sahabatnya bahwa tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah kecuali Allah akan menurunkan ketenangan kepada mereka kecuali Allah akan menjadikan malaikat menaungi mereka semuanya dan Allah juga menggembirakan mereka bahwasanya yang hadir di majelis ilmu itu akan selalu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di penduduk langit. Wa daiman natamanna ayyakuna syababuna من الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمحشر سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم شاب نشا في عبادة الله ونتمنى أن يكون شباب المسلمين ممن ينشا في عبادة الله ويكون إن شاء الله يجد ظل الله ظل عرشه يوم القيامة إن شاء الله Dan kami selalu berharap bahawa para pemuda adalah termasuk di dalamnya. Adalah pendahulunya. Adalah pembukanya dari orang-orang yang digembirakan oleh Allah Subhanahu SWT. Khususnya para pemuda, sebagaimana disebutkan dalam hadis, bahawa ada tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu SWT. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu SWT yaitu salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dan berkembang di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap agar para pemuda kalian khususnya nanti di pada mahsyar kalian semuanya juga masuk di dalamnya. Wa an-nashat an-nashat fi ibadatillah la takunu illa bil 'ilm. معلوم لا تكون إلا بالعلم لا بد أن نعلم كيف نعبد الله عز وجل ولذلك أول ما أول سورة أو آية تنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الله فيها نبيه ووراءه كل فرد من أمته اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم Nah, kemudian tumbuh di dalam ibadah, kata Syekh Hafizahullah, itu harus dibangun di atas ilmu. Jadi ilmu adalah asas. Dan tidaklah ibadah itu menjadi baik, menjadi benar kecuali dibangun di atas ilmu. Karena itu kita berharap agar kalian semuanya yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang bersemangat menuntut ilmu agar menjadi orang-orang yang disebutkan dalam bagian dari hadis tadi ayyuhal ahibba idza qara'a al-insan ay 'ilmin min ulumi ad-dunya wal akhirah bismillah يكون ان شاء الله مرضيا عند الله عز Kemudian tadi luput ya bahawa ayat yang pertama kali turun itu adalah semangat untuk memberikan dan menuntut ilmu. Dan ketika pemuda itu membaca ayat Bismillah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh tadi, maka itu adalah tanda bahwasanya dia berada di atas ilmu Allah Subhanahu wa taala. ونحن نرغب من شبابنا أن ينشأوا أولا على معرفة الله تبارك وتعالى ويجب على أولياء الأمور أن يربوا الأطفال من الصغر على معرفة الله وماذا يجب عليه من فرائض الله وماذا يجب أن ينتهي أما نهى الله Dan kami berharap agar pemuda itu memulai dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan kami berharap agar para orang tua atau orang-orang yang memegang urusan itu mendidik anak-anaknya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib baginya, apa yang penting baginya, apa yang harus didahulukan dari perkara-perkara dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ما هو العلم الذي يجب أن يطلب كل مسلم صغير أو كبير رجل امرأة طلب العلم فريضة على كل مسلم سواء كان رجلا أو امرأة ما هو العلم هو علم ما أوجب الله وما نهى الله تبارك وتعالى Dan Rasulullah SAW bersabda bahawa menuntut ilmu adalah wajib bagi seorang Muslim. Apa ilmu yang wajib dituntut oleh seorang Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar, adalah ilmu dalam mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. وينبغي أن نجعل في المدارس منهج تعليمنا أولا نعلم أولادنا القرآن يقرؤون وكيف يصلون وماذا يقرؤون في في الصلوات من الأذكار والأدعية ولا بد أن يفهم نالوا فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما معناه لا بد من السمع وفهمه إذا ركع وقال سبحان ربي العظيم ما معناه سبحان ربي العالى ما معناه هذا العلم هو الواجب على المسلم وما يتفرع من معرفة دينه. Nah, demikian pula di sekolah-sekolah atau di pondok-pondok hendaknya diajarkan anak-anak kita dengan Al-Quran diajari salat yang benar diajari zikir-zikir yang benar dipahamkan kepada mereka apa yang mereka baca ketika salat ketika mereka membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirrabbilalamin dan seterusnya dia bisa paham maknanya ketika dia ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim dia paham maknanya demikian pula ketika dia sujud membaca Subhana Rabbiyal A'la misalnya maka dia paham apa maknanya demikian juga seluruh cabang-cabang agama yang bercabang dari apa yang disebutkan tadi ومعلوم لديكم أن الطفل إذا بلغ سبع سنين على ولي الأمر الأب والأم وكذلك الجد أو أي واحد يجب عليه أن يعلمه الصلاة يأمره بالصلاة وكيف يأمر بالصلاة الصلاة تستلزم أن يكون طاهرا كيف يكون طاهرا بالوضوء أو كيف يكون طاهرا إذا كانت النجاسة على كل هذه لا بد أن يعلم في خلال قبل سبع سنوات لأن بعد سبع سنوات يأتي بالمسجد يصلي ولا بد أن يعلم قبل هذا كله أي طفل سواء أردنا أن يكون هو طبيبا أو أردنا أن يكون كيماويا سواء كان أردنا أن يكون أي شخص من البرد المشكل المجتمع يجب أن يتعلم كل واحد كيف يعبد ربه Nah, نعم، sebagaimana yang kalian ketahui bahwa anak-anak diperintahkan dalam agama kita untuk Salat ketika umurnya 7 tahun Maka bapak dari anak tersebut Atau ibunya Atau neneknya atau kakeknya Wajib untuk memerintahkan mereka salat Maka tentu sebelum salat Dia harus mengajari kepada mereka tentang bersuci Tentang berwudu Bagaimana melepaskan diri dari najis Maka semuanya itu harus diajarkan sebelum umurnya tujuh tahun. Karena kalau sudah lewat dari tujuh tahun, maka dia harus mengerjakan salat. Maka kalau kita menginginkan anak kita itu nanti menjadi dokter, menjadi ahli kimia, atau yang lain-lainnya dari tujuan-tujuan manusia, maka dia sudah tahu kewajiban agamanya. نعم ثم إذا كبر كما سئل الإمام الشافعي رحمه الله أيها الإمام ذكره الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه قال سئل الإمام الشافعي رحمه الله ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم فأشار إلى الذين يدرسون السنة ويتخصصون فيها قال ليس هذا هو المقصود أن يكون كل واحد متخصص في الشريعة متخصص في الحديث متخصص في التفسير إنما كلما يجب على كل إنسان يجب أن يتعلم إذا احتاج فالصغير الطفل يعلم إذا كبر أراد أن يتزوج فيعرف لابد أن يسأل لابد أن يسأل أي بنت تصلح لي هذه لا تكون أختي من الرضاعة وهذه لا تكون من المحرمات وهكذا فإذا بدأ يتكسر فلا بد أن يتعلم ما هي طرق الكسب الحلال حتى يجتنب الحرام وهكذا مثل الشافعي رحمه الله فإذا كبر كل ما احتاج هو فلاح لكنه احتاج لمسألة يرجع إلى العلماء كما قال تعالى fasalu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Naam. Kemudian kata Syekh Rahimah Imam Syafi'i rahimahullah pernah ditanya apa makna dari hadis talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Maka sebagian memberikan isyarat kepada orang-orang yang belajar agama, belajar sunnah Maka kata beliau Bukan itu yang dimaksud Tapi yang dimaksud Adalah Semua orang Wajib bagi dia untuk menuntut ilmu Ketika dia masih kecil Maka nanti ketika dia sudah besar Maka dia tahu Urusan agamanya Misalnya ketika dia mau menikah Maka dia harus tahu mana wanita yang mahrum baginya, mana yang bukan. Mana yang sesusuan, mana yang bukan. Demikian juga ketika dia mencari pekerjaan. Maka dia tahu mana pekerjaan yang halal, mana yang tidak. Maka nanti ketika muncul hal-hal yang tidak jelas baginya, setelah tadi dia belajar, maka disitulah fungsinya dia bertanya kepada para ulama. Pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama jika kalian tidak tahu. فإذا لا شك فيه أهل الذكر من هم أهل الذكر هم الذكر هو القرآن والسنة والعلم وعلم الشريعة عامة فيجب على كل مسلم يكون مرتبطا بعلماء الشريعة الذين يتبعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولازم أن تكون في الأمة طائفة يوسع علومهم ويتخصص فيها فيكون العامة سواء كانوا من الفلاحين من النجارين من الأطباء من الكيماويين يرجعوا إلى العلماء فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فصار فرقتان في الأمة فرقة عامة الناس فرقة العلماء وهؤلاء لهم فضيلة عند الله وكرامة خاصة عند الناس أيضا Nah, ahli zikri adalah ahli Quran, ahli sunnah dan orang-orang yang mengetahui ilmu syariat secara umum. Maka wajib bagi masyarakat untuk selalu berkaitan erat dengan para ulama yang mengerti syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu wajib dalam masyarakat ada sekelompok orang yang menghususkan diri untuk belajar, untuk memperluas dan memperdalam ilmunya. Sehingga kelompok yang lain dari masyarakat itu apakah nanti kelompok eh, para dokter atau tukang atau ahli kimia itu nanti bertanya kepada kelompok yang pertama, kelompok yang mengkhususkan diri dengan memperdalam dan memperluas ilmu agama. Maka dalam masyarakat akan muncul dua kelompok besar, walaupun jumlahnya tidak sama. Kelompok orang-orang yang mengkhususkan diri dalam agama dan kelompok umum manusia. Adapun kelompok yang mengkhususkan diri dengan ilmu agama, maka muncullah nanti darinya ulama. Itulah yang kemudian dimuliakan oleh Allah di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. فإذا حتى العلماء يحتاجون إلى هؤلاء إلى الفلاحين ليخدموهم في تهيئة الرز وتهيئة الأكل والشرب نجار يحتاج أن يعمل له مما يتعلق بالدولار مما يتعلق بالسرير مما كذا فكل فئة محتاجة للآخر ولذلك يجب أن يكون المسلمون قلبا واحدا متآلفين متحابين فيما بينهم لأن كل واحد يحتاج إلى الآخر نعم Nah, kata Syekh hatta para ulama. Ulama itu juga butuh kepada kelompok yang kedua tadi, umumnya manusia. Butuh kepada petani. Karena mereka butuh makan. Siapa yang menyiapkan makanan? Kalau kita di sini beras, tentu kembali kepada petani. Butuh kepada tukang. Kalau dia membangun rumahnya, memperbaiki rumahnya, maka dia butuh kepada tukang. Maka wajib bagi seluruh kelompok dalam kaum muslimin agar menjadikan hati mereka itu satu. Karena mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Tidak boleh bercerai-berai. فخلاصة هذا الكلام إلى هنا أنه يجب أن يكون الشباب دائما متعلقا بالله ولا يمكن أن يكون متعلقا بالله إلا أن نعلمه ماذا يجب عليه من عند الله تعالى من الأعمال والأخلاق وغيرها وهذا يحتاج أن يكون دائما متصلا بأهل العلم وإلا قد يخطي في صلاته قد يخطي في صيامه قد يخطي إذا عمل بدون علم ولا شك أن الخطأ قد يكون يسقط من الثواب لا يكون الثواب على الصلاة ولا على الزكاة ولا على أعمالنا فيجب أن اتصالنا أو تعلقنا بالله بعد حيث لا نضل في طريق الله تبارك وتعالى نعم Maka kesimpulannya bahwa wajib bagi semuanya khususnya para pemuda agar mereka bergantung hanya kepada Allah. Wajib bagi mereka untuk mengetahui apa yang wajib dari berbagai macam amalan. Demikian juga akhlak yang mulia. Dan tentu hal tersebut tidaklah mungkin tercapai kecuali mereka selalu berhubungan erat bergantung juga dengan para ulama karena ketika mereka salat ketika mereka puasa atau ketika mereka mengeluarkan zakat kadang-kadang mereka salah maka tentu yang bisa memperbaikinya adalah para ulama karena itu fungsi dari para ulama agar para pemuda yang tumbuh tadi mereka tidak salah jalan Karena kadang-kadang pemuda itu semangat ibadah, tapi ibadahnya salah jalan.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 الأقوال أنه هذا العلم أطلبه بالصين إذا كان هناك علم <clears throat> ليس حديثا هذا زمن من الأزمان علم الدين لا يوجد إلا في الصين لابد أن يذهبوا هناك ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم دين الله تبارك وتعالى Nah, dalam ayat disebutkan bahwa tidaklah pantas bagi kaum muslimin itu walaupun dalam suasana perang semuanya ikut perang. Harus ada sekelompok di antara mereka untuk tetap belajar supaya mereka nanti mengajari dan memahamkan orang-orang yang pulang dari perang. Karena itu bukan maknanya belajar itu bahwa semua orang itu harus belajar agama seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya. Karena hal itu tidaklah mungkin terjadi. Tidak memungkinkan semua orang untuk mengkondisikan dirinya hanya khusus belajar agama. Karena sebagiannya sibuk untuk belajar yang lain. Bahkan kadang-kadang ilmu-ilmu yang lain itu juga memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Tetapi tetap di target ya diberikan semangat kepada kaum muslimin untuk belajar. Pergi ke Madinah, pergi ke Mekah, bahkan dalam sebagian ucapan walaupun ini bukan hadis, disuruh mencari ilmu kalaupun seandainya ilmu itu ada walaupun di negeri Cina. Nah, وأنا ألفت نظركم وخاصة نحن في هذا الزمان القلوب قد تحجر وقست قلوبهم من بعد فينبغي أن نتذاكر دائما ثلاثة أسئلة التي هي من العلم الأول المطلوب ثلاثة أسئلة في القبر القبر فيه ثلاثة أسئلة ما هي من ربك ما دينك من نبيك صلى الله عليه وسلم يجب أن يعرف جواب هذا كل إنسان بالإجمال ربي الله دين الإسلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم يعرف إجمالا ماذا يجب في حق الله ماذا يجب في حق ديننا ماذا يجب في حق نبينا Nah, kemudian saya ingin memalingkan pandangan kalian kepada satu persoalan karena zaman kita ini sekarang kebanyakan hati-hati kita menjadi hati yang keras dan kaku untuk kemudian memperhatikan hal yang paling pokok yang harus dipelajari oleh seorang muslim yaitu tiga pertanyaan apa siapa rohmu apa agamamu dan siapa nabimu Maka setiap orang harus mengetahui makna dari tiga pertanyaan itu secara umum. Siapa Rabbimu? Siapa Nabimu? Dan apa agamamu? Maka dia wajib mengetahui apa hak-haknya Rabbnya. Dia wajib mengetahui apa ajaran-ajaran agamanya. Dan dia wajib mengetahui apa hak-hak dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإيمان بعد ما صار عن الإسلام قال أخبرني عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره فأول ما يعرف الإنسان ويؤمن بالله وما معنى الإيمان بالله أولا نؤمن أن الله موجود لا شك فيه وله صفات مما ذكر الله تبارك وتعالى نؤمن به إيمانا كاملا وجود الله تعالى ونشكر الله تعالى أننا مسلمون أنه هدانا لهذا ونجد هناك ناس كثيرين لا يعرفون الله وينكرون وجود الله تبارك وتعالى نعم ونحن نشكر الله على أن نؤمن بوجود الله عز وجل وأنه هو خالقنا ورازقنا ومالكنا Nah, karena itu Jibril alaihi salatu wassalam dalam hadis yang ma'ruf pernah bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Dalam hadis yang panjang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahawa iman itu adalah adalah engkau mengimani Allah, beriman kepada Allah, malaikatnya, rasulnya, kitab-kitabnya dan beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Apa maksud dari iman kepada Allah? Maka yang pertama dari iman kepada Allah bahwasanya kita meyakini bahwa Allah itu ada. Dengan keimanan yang sempurna, Allah punya sifat-sifat dan kita wajib mensyukuri bahwa kita dijadikan oleh Allah bagian dari orang yang mengimani hal tersebut. Karena kita dapati sebagian manusia itu tidak tahu siapa Allah. Tidak tahu bagaimana cara beriman kepada Allah. ووجود الله تبارك وتعالى يلزمنا أن نؤمن بجميع صفاته الله هو الرزاق ذو القوة المتين هو السميع البصير الخالق البارئ المصور العزيز الحميد المجيد ذو الجلال والإكرام كل صفات ذاتية له صفات لا بد أن نؤمن به كما وصف الله نفسه بنفسه ولا نشبهه بصفات المخلوقين والله إذا قال أن لله يد فيده ليس كمثل يد أحد لأننا نحن نؤمن ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء فسهل لنا أن نفهم ليس كصفاته صفاته شيء ولذلك يجب علينا أن نؤمن كما آمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وبالله عز وجل بجميع صفاته لم ينكروا صفة من الصفات لكنهم لم يبحثوا عن الكيفية ولا أنه مشبه بشيء ذات منفرد صفاته منفردة Wujudullah ya, adanya Allah mengharuskan kita untuk mengimani seluruh sifat-sifat Allah. Seperti sifat Allah Maha Al-Khaliq, pencipta, pemberi rezeki, Al-Bari dan seterusnya dari berbagai macam sifat-sifat Allah. Maka seluruh sifat-sifat zatnya Allah, maka kita wajib mengimaninya sebagaimana Allah mensifatkan hal tersebut pada dirinya. Kita tidak menyamakannya dengan sifat-sifat makhluk. Misalnya Allah punya tangan, maka kita yakini Allah punya tangan. Tidak serupa dengan tangan makhluk. Kalau kita meyakini seperti itu, maka mudah bagi kita untuk memahami keyakinan akan sifat-sifat Allah dan kita telah beriman sebagaimana para sahabat beriman mereka mengimani seluruh sifat-sifat Allah tidak mengingkari satu pun dari sifat-sifat tersebut dan mereka tidak perlu dan tidak dikenal mereka itu membahas tentang kefiat bagaimana cara dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ونؤمن بأن الله يرانا دائما ويسمع أصواتنا الذي يسمع صوت أرجل النملة على الحجر الأملس في الليلة الظلمة فهو يسمع مهما كان الصوت خافتا يرانا ويسمع صوتنا ويعرف حالنا وكأنه هو حاضر معنا وهو مستوي العرش ليس معنى أنه معنى هذا هو معنى قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد نحن أقرب إليه من العرش يعرف كل صغيرة وكبيرة منا كأنه معنى حاضر فهو الذي قال لموسى عليه السلام kemudian kalau kita mengimani bahwasanya Allah Maha melihat, Maha mendengar. Allah mengetahui dan melihat seluruh keadaan kita. Allah mendengar seluruh suara. Bahkan suara semut yang berjalan di malam yang gelap, di batu yang hitam, Allah mendengar semuanya. Dan ketika Allah dikatakan bahwasanya Allah istiwa 'alal 'arsy dan Allah lebih dekat kepada kalian dari tali sepatunya. Maka bukan maknanya bahwasanya Allah itu bersama dengan kita yakni zatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Musa, "Wahai Musa, semuanya saya bersamamu mendengar dan melihat." Allah tetap berada di atas ars, tapi Allah juga tetap melihat dan mendengar. Melihat seluruh perbuatan makhluknya dan mendengar seluruh suara-suara dari suara-suara makhluknya. Kalau kita meyakini keyakinan seperti itu, maka wajib bagi kita untuk menjaga seluruh panca indera kita dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Al-iman bisifatillah yu'ti fi qalbi al-mu'min haibata Allah azza wa jalla. Khawfan Allah azza كما أن هناك بعض الصفات مثل الرحمن الرحيم وإن رحمتي سرقت غضبي وأن الله هو الرزاق يعطي الإنسان إيمان بأن الله رحيم فإذا سأله أي شيء مما يتعلق بحاجته يعطيه إن شاء الله فإذا احتاج الإنسان إلى الرزق يا رزاق ارزقني إذا احتاج أو إذا كان ليس له ولد فيقول يا وهاب تعبد من يشاء يشاء لناس وتعبد من يشاء الذكور يا وهاب هب لي أولاد صالحين وهكذا جميع الصفات بس عند الحاجة ندعو الله تعالى بهذه الصفات كما قال الله تعالى ولله أسماء الحسنى فادعوه بها يا رزاق هذا من الأسماء الحسنى يا يا رحمن ارحمني وانا في ضيق وانا في حرج وانا في مرض فالايمان بصفات الله تعالى يعطي الانسان الرجاء الكامل من الله تبارك وتعالى Nah, kemudian kalau kita mengimani seluruh sifat-sifat Allah, maka itu akan melahirkan rasa takut dan haibah yang rasa sungkan yang luar biasa, pengagungan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tahu bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim dan rahmatnya Allah mendahului murkanya Allah. Maka seorang muslim ketika dia bertanya kepada Allah, maka dia meminta kepada Allah dari seluruh hajatnya. Ketika dia meminta rezeki, maka dia menyebut nama Allah ya Razzaq, Ketika dia meminta anak Maka dia tahu bahawa Allah itu yang memberi anak Baik anak laki-laki Maupun anak perempuan Demikianlah seluruh sifat-sifat Allah Kita berdoa dengan sifat-sifat itu Sesuai dengan apa yang kita inginkan Dan bagi Allah Nama-nama yang paling indah Sifat-sifat yang paling baik Maka berdoalah kepadanya Allah Maha Kasih Sayang Maka berdoa ya Allah kasihanilah aku. Kalau kita sakit ya Allah sembuhkanlah sakitku. Kesimpulannya ketika kita meyakini sifat-sifat itu maka akan muncul rasa harapan yang sempurna dan itu hanya sempurna kalau berharap kepada Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. الإنسان إذا كان يؤمن بالله إيمانا كاملا أنه يراه إذا كان في حالة الخير في الصلاة وغيرها كما قال تعالى هو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين كذلك يؤمن بأن الله يراك معصية الله تعالى ولو لم يرعه أحد لأنه يؤمن الآن إذا كان أسوق السيارة إذا كان عسكري والشرطي ليس موجود ربما أقطع الإشارة سجنا وأروح لكن إذا كان الشرطي موجود ما أخاف أروح فالإنسان لا بد أن يكون في إيمانه أن الله يرعه مثاله إذا كانت والدة الإنسان أو والده واقفنا هل يجامع امرأته أمام والدته والده لا فإذا بالحلال لا يقدر أن يأتي خوف من الله تعالى فكيف يزني إذا كان يؤمن بأن الله يراه معناه أن الإيمان القوي يكون حارسا عليه ويؤمن أن عين الله التي لا تنام لا تأخذه سنة ولا نوم تراني فيبتعد عن جميع المعاصي ولو لم يكن لديه حارس نعم Kemudian kita perjelas dengan contoh ya. Jika kita beriman kepada Allah Misalnya bahwa Allah itu maha melihat melihat kita dalam segala keadaan. Bahkan Allah melihat ketika kita salat. Dialah Allah yang melihat kamu di dalam salat. Dialah Allah yang melihat kamu ketika kamu itu bersujud di dalam salat. Maka seorang muslim ketika meyakini hal tersebut dengan sempurna, maka dia tidak akan bermaksiat. Walaupun dia berada di dalam kamarnya sendirian. Ya, atau misalnya dia membawa mobil. Kalau tidak ada polisi dia melanggar. Kalau ada polisi dia tidak melanggar. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, maka dia mendahulukan imannya kepada Allah, bukan takutnya kepada polisi atau tidak adanya polisi. Demikian juga ketika seseorang itu hadir di depannya atau di sekitarnya bapaknya atau ibunya. Tidaklah mungkin dia menggauli istrinya di hadapan bapak atau ibunya. Kenapa? Karena dia malu kepada bapak dan ibunya. Bagaimana kemudian dia mau berzina? Apakah dia tidak takut bahwa Allah melihatnya? Kalau dia takut kepada makhluk, dalam hal ini bapak dan ibunya, harusnya dia lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. فالإنسان لا شك ضعيف الإيمان قد ينسى الله تبارك وتعالى ويرتكب المعاصي لأن كما جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذا كان إيمانه القول بأن الله يعلم ويحاسبه عليه ما يمكن أن يأتي إلى هذا الفعل لكن الإيمان يخرج منه كما قال ابن عباس يكون على رأسه مثل الظلة مثل المظلة فيجب على المسلم أن يستعين بالله أن يكون إيمانه دائما قويا ويثبته على دينه فالإيمان بالله في الحقيقة يمنعه من كل مخالفة وقد عرفنا يوسف عليه السلام سورة يوسف يحكي الله تبارك وتعالى لنا عنه أن امرأة العزيز الملكة تريد منه أن يعمل فاحشة لكنه أعرف خوفا من الله إنه ربي أحسن مثلا إنه لا يفلح الظالمون فحرم منها كذلك مثل النبي صلى الله عليه وسلم من الذين وذكر من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فهذه أمثلة موجودة أمام الناس وله أمثلة في التاريخ كثير الذي يتقي الله يؤمن بالله ويتقي الله إن شاء الله يكون مثل الآلة بنفسه يأتي بالحسنات ويجتنب عن السيئات سواء كان أحد وراءه فوقه حارس أو غير حارس نعم Nah, kemudian Syekh Habibullah melanjutkan bahwasanya kita ini manusia kadang imannya menjadi lemah. Karena kelemahan iman itulah yang menyebabkan kita banyak melakukan atau mengerjakan maksiat. Karena itu benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersabda, "Tidaklah berzina seorang yang berzina dalam keadaan dia mukmin." Artinya imannya lagi lemah, bukan habis imannya, tapi imannya menjadi lemah. Tidaklah mencuri seorang pencuri dalam keadaan dia beriman dan seterusnya hadis. Karena itu iman digambarkan seperti bayangan. Kadang bayangan itu kuat, kadang melemah dan melemah bahkan bisa menjadi hilang. Karena itu hendaknya seorang muslim selalu berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan imannya. Karena hanya dengan iman itulah yang bisa menghalangi dia dari melakukan berbagai macam maksiat. Ingatlah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika diajak oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dan cantik jelita maka tidak ada yang menghalangi dia untuk berbuat maksiat kecuali imannya kepada Allah sesungguhnya Rabbku Tuanku telah memberikan saya tempat yang paling layak dan tidaklah akan beruntung orang-orang yang zalim Demikian juga dalam hadis yang sudah kita singgung tadi tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah salah satunya adalah seseorang yang diajak oleh seseorang perempuan yang cantik dan mempunyai kedudukan yang mulia tapi dia menolak dengan mengatakan saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya apakah dilihat oleh makhluk atau tidak, diawasi oleh makhluk atau tidak, tapi yang bisa menghalangi dia dari maksiat hanyalah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم وهنا كلام في وصف الله وتوصيف الله واسماء الله كثير لكن الجزء الثاني من الايمان بالله ما هو بالملائكه الايمان ان تؤمن بالله وملائكته نذكركم ايها الشباب بالله وبملائكته كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون قد علم الله على كل واحد ملكا يكتب الخير والشر وما هو قليل أيضا الشيطان يحثه على الشر فإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا قال الله تعالى ونذكر أنفسنا أننا لا نتكلم من إلا والملائكة يكتبون ما ينفذ من قول إلا لديه رقيق عتيق لا تسقط منهم حرف ولذلك الإيمان بالملائكة أيضا يكون سببا لإصلاح المسلم لنفسه بدون أي مرب لو آمن بالملائكة فإذا دائما يفكر أنه لا يصدر منه فعل مخالف لأمر الله تعالى فتكتبه الملائكة فيأتون ويقدم لنا امام الله هذا الفايل او هذا هذا الكتاب هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يوم القيامه تاتي هذه الصحف التي كتب عن الملائكه كل صغير وكبير والايمان بالملائكه ايضا ايها الشباب وخاصه في هذا الزمان الذي انتشر فيه الفساد بالعالم بس إن شاء الله شوية بعد باقي Nah, kemudian iman yang kedua yang beriman kepada malaikat. Maka kami ingatkan khususnya kepada kalian wahai para pemuda bahwa malaikat itu kiraman katibin. Adalah makhluk Allah yang paling mulia dan tugasnya adalah menulis. Para malaikat itu mengetahui apa yang kalian kerjakan. Para malaikat itu mencatat apa yang kalian ucapkan dan apa yang kalian ucapkan. Kemudian dari sisi yang lain ada syaitan yang selalu mengajak manusia, memprovokasi manusia untuk berbuat maksiat. Maka syaitan itu adalah musuh kalian. Maka jadikanlah syaitan itu adalah musuh. Dan ingatlah bahwa tidaklah ada ucapan yang terlontar dari mulut kalian kecuali di sisi kalian ada malaikat yang senantiasa mengiringi dan mencatat apa yang kalian ucapkan. Dan nanti apa yang dia catat? Apa yang dia catat akan dijadikan kitab. Ya, dan kitab itulah yang berbicara dengan yang hak. Tidak ada yang mampu menolak dari apa yang diucapkan dan apa yang ditulis oleh malaikat itu dalam kitab-kitab yang sudah disiapkan. Dan ini adalah obat yang paling mujarab khususnya di zaman kita sekarang dengan menyebarnya dan banyaknya maksiat. Seseorang hendaknya dengan imannya kepada para malaikat hendaknya dia meyakini bahawa ada yang menulis semua yang dia ucapkan dan semua yang dia lakukan dan itu akan dia temui nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإذا أيها الشباب نصيحتي أن تعرفوا وتتعلموا ما هي أمور الطاعة ما هي المعروف الذي أمرنا بالأمر به الأمر بالمعروف وما هي المناكير التي أمرنا أننا ننهى أنفسنا وغيرنا كذلك الشرك أعظم منهي أو أعظم ذنب لا ذنب أعظم منه لا بد أن نتعلم وسائل آه، تعلمه سهل عن طريق العلماء إذا كانت هناك شبهة نسأل كذلك حقوق الوالدين بعد حق الله تعالى حق الوالدان والدين كذلك حقوق الناس عامة الأقربون أولى بالمعروف فزوجتك أولادك آباؤك وأجدادك زوجتك وأولادك وعماتك وأقاربك هم يحتاجون منك حسن الخلق وينبغي أن تكون باعا بهم جميعا وتكون عضوا صالحا في المجتمع الشيء الثالث ينبغي أن تكونوا منابع خير لا منابع شر الحمد لله أنتم في دولة بفضل الله تعالى أكثركم مسلمون وفي دولة دولة تؤيدكم على الدين الخالص فلا يجوز للشاب أن يلتحق بالجماعات والفئات الضالة التي تقوم بالتفجيرات وغيرها والله ما أتت هذه الأشياء بخير أبدا فالذين شجعوا في مصر التفجيرات شجعوا في ليبيا شجعوا في العراق الآن حالتهم يرثى لا يقدر الإنسان يمشي في الطريق آمنا فأنتم في نعمة كبيرة فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم أولياء رئيس الدولة والوزراء إن شاء الله بفضل الله متوافقون معكم لا يجوز لكم أن تفكروا في الشعب في مرافق الدولة تفجيرات وغيرها وغيرها قتل النفس المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة كما جاء فيها وندعو الله على أن نقبل التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau mengakhiri nasihatnya dengan mengatakan saya menasihatkan kalian khususnya para pemuda agar kalian mengenal perkara-perkara ketaatan apa yang dimaksud dengan hal-hal yang ma'ruf apa perkara-perkara yang merupakan hal-hal yang mungkar khususnya kesyirikan yang merupakan dosa yang paling besar kalau ada perkara dari ketaatan tadi atau kemungkaran atau kesyirikan yang tidak jelas bagi kalian maka hendaklah kalian bertanya kepada para ulama demikian juga hendaklah kalian menjaga hak-hak kedua orang tua kalian demikian juga hak-hak manusia pada umumnya khususnya orang-orang yang merupakan kerabat dekat kalian paman kalian tante kalian dan yang sudah menikah istri-istri kalian maka mereka itu semuanya butuh kepada kalian akhlak yang mulia jadilah kalian panutan atau jadilah kalian sebagai orang-orang yang terdepan pencetus segala macam kebaikan dan sebaliknya janganlah kalian menjadi orang-orang yang menjadi panutan atau pencetus atau orang-orang yang diikuti dalam keburukan demikian juga Syekh mewasiatkan kepada kita semuanya agar kita menjauhi berbagai macam jamaah-jamaah kelompok-kelompok yang sesat dan beliau memberikan contoh sebagian jamaah-jamaah tersebut atau kelompok-kelompok sesat tersebut memprovokasi para pemuda secara khusus di negeri-negeri kaum muslimin seperti di Mesir, Libya, Irak untuk kemudian memberontak, melakukan berbagai macam pengeboman dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Wahai para pemuda yang terjadi adalah hasilnya manusia mau ke pasar pun tidak bisa. Berjalan ke pasar pun tidak bisa. Kenapa? Karena keadaan yang semakin memburuk. Karena itu adalah kalian taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan taat kepada penguasa kalian. Memusuhi manusia, apalagi membunuh manusia satu nyawa saja, nyawa orang Muslim itu lebih mulia dan lebih berharga daripada Ka'bah. Ya. Kita ini setiap hari sujud ke Ka'bah. Bahkan yang sudah pergi pun tetap ingin ke Ka'bah. Apalagi yang belum. Begitu mulianya dan agungnya Ka'bah. Tetapi membunuh satu jiwa tanpa sebab itu dianggap nyawa kaum muslimin itu lebih mulia daripada mulianya Ka'bah. Karena itu hendaknya ditanamkan dengan baik dan ini nasihat yang terakhir dari beliau. Maka kita kemudian memohon kepada Allah agar pertemuan hari ini adalah pertemuan yang berkah dan kita memohon kepada Allah agar memberikan umur yang panjang kepada guru kita, orang tua kita dan mudah-mudahan Allah juga senantiasa memberikan kepada beliau kesempatan, kekuatan untuk mengunjungi kita selama memungkinkan Ya demikian juga kita memohon kepada Allah Karena hari ini adalah hari pertama Kedatangan beliau di tempat kita Bukan hari pertama kedatangannya Tapi hari pertama dari muhadarah yang beliau sampaikan Maka ini adalah kesempatan yang berharga sebenarnya Sebelum e, daurah asadidah Karena itu kita merasa mendapatkan kehormatan yang besar ketika didahulukan kita daripada ustaz-ustaz. Hmm. Ya. Lebih didahulukan kita. Mudah-mudahan ini pertanda yang baik supaya sebagian kalian bisa menjadi ustaz. Ya. Atau bisa melebihi ustaz. Atau bisa melebihi syekh kalau memungkinkan. Nah, Nerjumin تسلمي جزاك الله خير جزاك كل نحن نريد أبناءنا يكونوا أحسن منا لسنا نحن شيء لكن نكون أولادنا شبابنا يكونوا أحسن منا وفي شباب ليبيا خير آه، في شباب اندونيسيا خير كثير ان شاء الله انا اشوف شوف الفصال فايده ما شاء الله ملوا المسجد الحمد لله الله يبشر بالخير طيب نمشي نستاذن جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام